نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة واجبين ne مكيا يا مغنتا babu shakka mugunta tana da illa ka yi iya ƙoƙarinka ka gani har mutuwarka baka taɓa yin mugunta ga wani ɗan adam ba in za ka iya to yi iya ƙoƙarinka ka tabbata har ranar da kake barin wannan duniya babu wani ɗan adam guda da aka samu ka cuce shi imma ta sashin dukiyarsa imma ta sashin jikinsa imma ta mutuncinsa don kuma malamai suna cewa ita mugunta adashe ce mugunta tana daidai da adashe in ji malaman sunna in ka yi zubi to sai ka jira ranar ɗauka Allah maɗaukaki bai bar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da mugunta ba, shi da kansa ya saukar da aya. Inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ku zan masu kyautatawa. wa ita izil qurba ku ringa alhairi ga danginku ‘yan uwan jini wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah ya hana ku alfasha ya hana ku mummunan aiki kuma Allah ya hana ku mugunta ya idukum Allah yana muku wa'azi da kansa kaga maganar ba a batta a hannun annabi Muhammad ba ya kum Allah yana muku wa'azi da kansa la'allakum zakaruna da fatan kutuna al'amarin mugunta yana da girma a karantarwa annabi Muhammad babi ne mai girman gaske matsala ce da take ɗauke da haɗari don haka Allah ya ba mu misali da tarihin ƙaruna inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa baga alaihim ƙaruna ya kasance fa cikin mutanen annabi Musa sai aka baka somari idan kana sauri idan kana sauri to bari a dunkula maka laifin ƙaruna Allah ya ce fa baga alaihim mugunta yayi wa mutanensa shikenan in ku za ka iya zama ka yi haƙuri ka saurari bayani to ga ci gaba wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa Allah yace mun bashi nau'ukan ni'ima mun bashi dukiya mun bashi takka yana da dukiya mai yawa wanda mabudan dukiyan kurum da za a tara ki na adakan da aka kulla dukiyan karuna latanu'u bil usbati ulil quwwati sai an nemo katai maza masu jin ƙarfi a tara jama'a guda ba za su iya ba za su iya ɗaga ki na akwatin dukiyan ƙaruna ba in ji Allah madaukaki Allah yana da hikima wajen bayaninsa. inna qaruna kana min qaumi Musa lalle qaruna yana cikin mutanen annabi Musa to kafin ma a kai ga bayani sai Allah ya dunkula laifinsa waje guda ya ce fabaga alaihim mugunta yawa al'ummarsa to sannan Allah ya fara bayani a tafsilu wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafra jama'a suka ce ma karuna kul ka cika baki tunda ka samu dukiya inna Allah la yuhibbul farihin don ko Allah bai son masu cika baki an yi masa nasiha wabtagi fima a Allahu daral akhirah wannan ni'ima da Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka nemi gidan lahira da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya ba a ce lahirar kaɗai za ka sa a gaba ba kada ka manta rabona ka na duniya babu laifi don ka ci wannan ni'ima amma dai kar a manta makoma wa ahsin kuma ka kyautata kama ahsanallahu ilaika yanda Allah ya kyautata maka sai dai magana dai ita ce wala tabgil fasada fil ardi kada ka rika neman barna cikin ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin don ku Allah bai son masu barna ya samu dukiya dukiyar tasa bata ishe shi ba ya hada da ta ‘yan uwa gashi da mako baya alhairi sannan kuma ya sa ido akan dukiyar da wasu suka samu ai amsar da ya ba wa mutanen ita ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi kun ga wannan dukiya ai an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi na fi kowa ilimi shi yasa na samu wannan ni'ima Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah kad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a ashe karuna bai sani ba kafin zamaninsa Allah ya hallaka al'ummomi masu yawa waɗanda sun fi shi tsananin ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya wala yus'alu an zunubihimul mujrimuna ba a ma tambayar laifukansu in mala'iku sun zo hallaka waɗannan mala'ika in ya taho hallaka su bai tambayar me ya laifinsu saboda tsananin fasadi da suka yi ala qaumihi fi zinatihi Ƙaruna ya fito cikin jama'arsa ƙalal da zina biri dunar hayatar duniya ya laita da na misala ya ƙaru no in na holo habbin a zuyin ƙaruna ya fito cikin ni'ima ya fito cikin ƙawa ga dukiya waɗanda suke ne rayuwar duniya ganin ƙaruna suke cewa kai to. ina ma a ce muna da irin abin da karu ne yake da shi na dukiya innahu lahu habbin azim lallai fa karu na mutum ne mai babban rabo wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairu Allah ya kawo ƙarshen kissan karuna ya ce fakasafna bihi wa bidarihil arba tunda ya ki jin nasiha yau da gobe bata bar komi ba sai muka nutsar da shi a ƙasa da gidan da ya mallaka fama kana lahu min fi'atin yansurunahu babu wata jama'a masu iya taimaka masa min dunillahi koma bayan Allah wa ma kana min minal na kuma gashi baya tare da Allah bare ya samu taimakonsa waɗanda ya dogara da su a duniya ba su iya taimaka bar kuma gashi bai yi halin kirki ba bare ya samu taimakon Allah وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر aka waye gari jiya waɗanda suke fatan a ce suna da dukiya irin ta ƙaruna yau sun ga Allah ya hallaka ƙaruna suke cewa kai Allah kan shimfiɗa dukiyarsa ga wanda ya nufi cikin bayinsa kuma Allah yakan ƙuntata ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa wani a ba su dukiya wani kuma Allah ya ba shi talauci laula an manna Allahu alaina in ba dan Allah ya mana ga mankatar ba ai la khasafa bina da mu ma an nutsar da mu mu ke fatan ina ma muna da dukiyar safa jiya ashe dai yana cikin halakakku wai ka annahu la yuflihul kafirun kai to ashe dai kafirai ba su cin nasara sai Allah ya kawo maganar ƙarshe game da kissan ƙaruna ya ce tilka darul akhiratu kun ga waccan gida na lahira kamar kana ganin ta gidan aljanna naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi muna ba da lahira ne ga wanda baya son girma a duniya magana ta ƙari sai ka sama ma kanka wuri muna ba da lahira ga wanda bai son girma a duniya in ji Allah maɗaukaki wala fasadan kuma mutumin da bai son barna ko takalarsa aka yi sai ya ce na yafe bare kuma a ce shi ke shirya mugunta Allah ya ce wannan bai samun gidan aljanna wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe ta masu kiyaye dokokin Allah ne don haka Abu Huraira sahabin Annabi Muhammad yace kun ga wannan aya ta yi mana taƙibi na ƙissar ƙaruna tana magana ne akan mutumin da yake ta'adi a nan duniya a tajabburu fil ardi wal aqdu bi ghairi al mutumin da ke kwace dukiyar mutane babu haƙƙi wannan aya a kansa take magana sayyiduna ali a zamaninsa yakan shiga kasuwa yana nasiha ga musulmai attajirai yana cewa kun ga wannan aya ta suratul qasas نزلت هذه الآية في أهل wa والتواضع wannan aya ta sauka ne don bayanin mutane da suke adalci mutane da suke tawali'u ba sa daga kai minal wulati waɗanda aka ba su shugabanci wa ahlil qudra wanda ke da wani mukami ya tabbatar yana adalci baya daga kansa sayyiduna ali yace min sa'irin nasi dukkan mutane kowa wannan aya tana hawa kansa matukar kana rike da ragamar shugabanci to haka ka ɗauki wannan ayan ka rika maimaita ta yanda Umar bin Abdul Aziz halifa mai adalci a bayan khulafa'ur Rashidin malaman tarihi suka ce wannan aya ita ce kalmarsa ta ƙarshe a duniya ya zo mutuwa aka je yana cewa tilkar darul akhiratu na lillazina la na uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai Allah ya amshi ransa gidan lahira ba ta mai son girma bace ji Allah madaukaki wanda duk yake son ɗaukaka yake kuma ƙoƙari ya same shi to fa gidan lahira yana da wuya gare shi sai ya yi da gaske wala fasadan haka nan mutumin da ke cutan bayan Allah hakkin su yana da wuya ya samu gidan aljanna in ji abu huraira domin ayar akan su take magana alladina na amwalan nasi bighairi alhaq waɗanda suke amsan dukiyan mutane ba tare da hakki ba don haka sayyiduna ali yake cewa ita wannan aya tana magana ne akan mutanen da ke adalci waɗanda suke tawali'u idan sun samu wani mukami ko shugabanci akan al'umma suna tsare hakkin da ke tsakaninsu da Allah kuma su tsare hakkin da ke tsakaninsu da bayin Allah aljaza'u min jinsil amal don haka Allah yana wa bawa sakayya gwargwadon aikinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin da muhammad nasiruddin al-albani ya inganta silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 915 918 manzon Allah ya ce ma min zambin ajidaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al ta fi duniya. ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim babu wani zunubi a duniya wanda nan da nan in ka yi shi Allah maɗaukaki yake saukar ma da uquba kafin ka sadu da shi a ranar tashin kiyama da ka yi wannan zunubin to fa ka tabbata sai Allah ya maka uquba kafin ma ka haɗu da shi daga duniya ake samun azaba a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wannan zunubin kamar yanke zumunci da mugunta duk mutumin da ya zamanto mugu ne to ba zai bar duniya ba sai muguntan nan ya koma kansa wa qati'atur rahimi haka mutumin da ke yanke zumunci yana da wuya wannan mutumin ya gama lafiya duk mutumin da bai kulawa da zumunci ka lura da al'amarinsa sai ya kama kamar abu zai yi kyau sai ya lalace saboda akwai fushin Allah maɗaukaki a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal khiyanati wal kazibi duk mutumin da ya zan yana cin amana an baka ajiya ka ci duk mace amana bai gamawa da duniya lafiya annabi yace wal kadhibi haka nan makaryaci wa inna a'jala ta'ati lasillatul rahim in kana so ka san aikin da mutum in yayi nan da nan yake samun lada tun daga duniya to rike zumunci in ji manzon Allah duk mutumin da ke sada zumunci yana cin ribar tun daga duniya kafin a je kiyama sai annabi ya ce hatta inna ahlal baiti la yakunu fajara ana samun mutanen banza babu mamaki kafirai ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatan mu amwaluhum sai kaga dukiyarsu tana haɓaka wa yakthur adaduhum kaga adadinsu yana ƙara yawa idan kanu yuwasulu matukar suna sada zumunci ko da kafirai ne suke da halin kirki manzon Allah ya ce za ka ga al'amarinsu yana yin kyau kuma ko da musulmai ne suke da halin banza to ka sa lura sai ka ga al'amarinsu ya lalace don haka babu abin da ɗan adam zai yi shi nan da nan a duniya ya samu ukuba kamar mugunta da yanke zumunci hadisin yana cikin riwayar al'imamu abu dawud da al'imamu Tirmizi. inna ha jalla wa'ala lakin alladhina yamkuruna al-makra sayyi'i liwajhuhu fi suduril akharin wa wujuhihim wa a'rabihim wa hayatihim فالأمور والأحداث لا تمضي في الناس جزافا abin takaici mutane sukan ɗauka idan sun yi mugunta shi kenan abin ya tafi ina yanda kasan gari yakan waye dare ya zo to wallahi haka abin da ka aikata da safe gari bai sake wayewa face abin nan ya dawo kanka in ji manzon Allah duk abin da ɗan adam ya yi yana yin sa ne ma kansa idan mutum ya sanya makirci a gabansa to yayi shirin tinkarar makirci a gabansa duk mutumin da ya ƙulla mugunta ga wani wannan muguntan sai ta dawo kansa kafin ya bar duniya a suratun nahali Allah ya ce kad makarar ladina min qablihim فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون waɗanda suka gabata sun shirya makirci iri-iri amma Allah bai kyale su ba ya turo musu azaba ta inda ba su tammani littafin Allah alƙur'ani yana cike da wannan haƙiƙa yana karantar da mutane saboda ɗan adam duk abin da zai aikata ya dube shi da kyau don kuwa duk abin da kai sai ya yi bouncing zai dawo in alhairi kai sai alhairin nan ya dawo in sharri kai sai sharrin nan ya dawo wala ya ishul hayata gafilina an sunani hal asliya afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka aqul samuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi An bi zahirin min alqawl bal zuyyina lil kafaru makruhum wa suddu an sabil wa man yudlil Allah fama lahu min had Allah shi kare mu Allah yana tsaye yana kulawa da kowane rai duk abin da mutum ya aikata Allah yana sane da shi babu wani abin da za ka aikata a duniya in ma ka bayyana shi ko ka ɓoye am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min alqawl ka buya ka shirya makirci ga yan uwa to Allah bai buya ba ya san abin da ka shirya kuma Allah madaukaki yana tanadin ukuba ga bawan da yayi kokarin cutar da bayin Allah aina yadhhabuna min jaza'illahi wa iqabihi فهو yad'u an الناس أن يفعلوا li لبعضهم Abin da Allah ya kira mu shine mu dinga alkhairi inna Allah amuru bil adli wal ihsan mu rika kyautata ma juna hatta ta tanazzala rahmatu wal barakatu idan mun yi haka shine albarka yake sauka cikin al'umma rahamar Allah take sauka cikin al'umma illa annahum yusirruna alal fasadi wat tughyan إنهم مدعون أن يعيشوا في هذه الحياة في كنف عباد الله سبحان الله الله مدوككي يجي استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله mugun tanadi bai komawa face ga mai shirya shi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin duk mutumin da ya zama mugunta yake Allah ya ce to akwai abin da yake jira face irin abin da ya auku ga na farko falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila abin da ya auku a zamanin farko shi yake aukuwa a zamanin karshe in na farko ya yi halin kirki ya tsira to na ƙarshe in ya yi halin kirki zai tsira in na farko ya yi halin tsiya halaka to na ƙarshe fa in ya yi koyi da shi shi ma makomarsa ita ce halaka ba ka taɓa samun canji ga tsari na Allah maɗaukaki in ji shi a suratu fatir aya ta arba'in da uku falan tajida li sunnatin Allahi tabdila walan tajida li sunnati Allahi tahwila wa huwa yuhiqu bihim Allah yana kewaye da al'amarin ɗan adam wa yahiqu wa yuhbitu a'malahum don Allah ka lura da yadda tarihi ya tabbatar mana misalai da dama a cikin alkur'ani an ba mu misali da fir'auna Allah maɗaukaki ya ce ja'ala ahlaha shi'an yastabi'u ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin fir'auna ya cutar da bayan Allah ya mai da tashi bayi ya raya wanda yake ganin zai iya raya shi ya kashe wanda yake ganin zai iya kashewa mai Allah ya ce wa nuridu anna munna alal ladina stud'ifu fil ardi mu kuwa sai muka ce tun daga wasu can an cutar da su an wahal da su to mu kuwa mun yi alkawari sai mun ɗaukaka su in ji Allah maɗaukaki waɗannan da fir'auna ya dinga gallaza musu nuridu أن نمن على الذين tub'ifu في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين naj'alahum za mu mai da waɗannan da fir'auna yake wahalarwa sai an waye gari su ne shugabanni a duniya kuma sai an waye gari sun gaji mulkin fir'auna in ji Allah madaukaki tunda da dai mugunta ya sa a gabansa kuma ba haka ba wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun ba za su bar duniya ba sai mun nuna musu kuskurensu don haka mugunta tana da illa jama'a duk mutumin da ya yi mugunta kafin ya bar duniya sai ya ga sakamakon aikinsa me ya faru sai ga annabi musa aka ba wa fir'auna labari waɗannan jama'an da yake azabtarwa daga cikinsu fa za a sami wani yaro wanda zai yi sanadin halakarsa yace to a dinga kashe su aka dinga kashe jariran banu isra'ila khawfan min zalika sabiyyi min bani isra'ila an yudammira alaihi mulkahu wa sultanahu fa kana allazi khafa minhu yasa ana kashe jarirai saboda kar a haifi wanda ma zai zama sanadiyar rabuwarsa da mulki amma hatararsa ai bata yi magani ba bal huwa allazi rabbahu sai Allah ya turo jinjirin gidansa kare nan min shi ya rike ajalinsa wa at'amahu ya dinga bashi abinci wa kasahu ya bashi sutura hatta balaga a ku wastawa sai da annabi Musa ya kai minzilin mutum ya samu ƙwari sannan sai Allah ya turo abinsa fir'auna ya yi shirin da duk zai yi ya ga cewa ya hallaka annabi Musa a suratu gafir Allah ya ce fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab duk makircin da fir'auna ya dinga shiryawa Allah ya yi kariya ga annabi Musa kuma abin nan da fir'auna yake hattara kar ya same shi sai da ya auku mummunan azaba kar ba mu je nesa mu dawo tarihin annabi Muhammad wa hiya quraishin tuhadhiru an-nasa min an yasma'u min nabiyyi Muhammadin manzon Allah yana wa'azi baffansa abu lahabi yake binsa duk inda zai tafi wa'azi ni ban taɓa ganin ma kafiri irin abu lahabi ba a rayuwana wanda kana wa'azi duk inda za ka tafi wannan kafirin zai bi ka idan annabi ya ce fari abu lahabi ya ce baki ne ƙarya yake duk lungun da manzon Allah zai shiga abu lahabi yana biye da shi sun hana a saurari annabi muhammad li'alla yughayyira uqulahum bi za'amihim fa kana akasu ma makaru duk shirin da suka yi ba su ci nasara ba fa idza bin nasi tadhhabu li tasma'a minhu fa yu'minu wa takhsira quraish lil ma'raka karshen al'amari qurayshawa su suka fadi da suka ga al'amarin annabi muhammad gaba yake sai suka kira mitin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun kira mitin yaya za mu yi da Muhammadu a kashe shi ne a kore shi daga garin Allah ya ce suna can suna mitin na makirci ni ma kuma ina shirin mai da makircin a kansu in dai mugu ba zai bar shirin mugunta ba shi kuwa Allah ba zai bar shirin mai da muguntar a kansa ba wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin suna shirya makirci Allah yana shirya makircin a kansu Allah shine mafificin mai mai da makirci mai makirci a kansa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun sun shirya makirci mun shirya mayar da makircin a kansu alhali su ba su sani ba dan shi mugu kullun tunaninsa shine in ya ci in yayi fa zai ci nasara Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in ka duba karshen al'amarin makircin su da su da jama'an nasu baki ɗaya mun darkake su mun hallaka su babu guda ɗaya da ya saura don haka ba wai zamanin annabi Muhammad kaɗai ba ne duk duniya tun daga farko har ƙarshe inda duk aka samu mugu mai shirya makirci don ya cutar da wani ɗan adam wallahi tabbata abin zai koma kansa suratul an'am wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun kowane gari ka gani a duniya in ji Allah maɗaukaki akwai miyagun mutane masu shirya mugunta duk garin da ka gani wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha suna ganin sun kai makura yanda za su iya shirya mugunta ga dan adam za su shirya ma gadan tsare wanda ba za ka iya tsallake shi ba duk wani gari da ka sani akwai su, to Allah ya ce wa ma lahil makru jami'a duk irin makircin da magabata suka shirya ai makircin yana hannun Allah madaukaki alamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu al-kuffaru liman uqibad dar Allah yana sanin abin da kowane rai yake aikatawa kuma kafirai da sannu za su san akibar liman uqibad dari ga waye gida na karshe ke lahil makru jami'a duk irin makircin da magabata suka shirya ai makircin yana hannun Allah maɗokaki. ya alamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamul kuffaru liman uqbad dar Allah yana sanin abin da kowane rai yake aikatawa kuma kafirai da sannu za su san akibar ah, liman uqbad dari ga waye gida na ƙarshe ke tabbata gidan aljanna Allah shi mana kariya no haka yan uwa mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah mu bi umarnin annabi Muhammad kada mu saba wa manzon Allah mu daina shirya mugunta ga junanmu larabawa suna da karin magana suna cewa man hafara li akhihi hufratan ka'a fiha duk mutumin da zai tona rami saboda dan uwansa ya fada to kwan a tashi shi zai shiga ko hausawa suna da irin wannan karin magana Me haka ramin mugunta in kana tona ramin mugunta ka tona shi me? larabawa suna da irin wannan karin magana man hafara li akhihi hufratan wa ka'a fiha duk wanda zai tona ramin mugunta don dan uwansa ya fada to babu shakka shi zai fada wa man hataka hijaba akhihi hatakat awratuhu duk mutumin da zai yaga suturar da ta rufe al'auran dan uwansa ba zai bar duniya ba sai Allah ya nuna al'aurarsa wa man salla sayfal baghi qutila bihi duk wanda ya zara takobi na mugunta to da wannan takobin za a kashe shi don haka al'imamu zuhuri malamin imamu malik Allah ya ji kansa yake ruwaito wani hadisi annabi ya ce la tamkur wala in makira duk inda kaga wani mutum yana shirya mugunta to karka kar kai kai shirya muguntan kuma karka taimaka masa me yasa annabi ya ce fa inna Allah ta'ala ya don Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci bai aukawa face ga mai shirya shi don haka karka shirya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabgi kada ka yi mugunta wala to tu'in bagiyan karka taimaka wa mugu me yasa fa inna Allah ta'ala ya kulu don Allah ya ce faman na kafa fa inna ma yankusu ala nafsihi wanda ya warware alkawarin da ke tsakaninsa da Allah ya yi makansa suratul fatih aya ta goma kuma a wata aya ta suratu yunusa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma bagyukum ala anfusikum muguntar da kuke shiryawa tana komawa ne kanku innama bagyukum ala anfusikum duk muguntan da kuka shirya tana dawowa kanku in ji Allah maɗaukaki malamai magabata suna cewa ya ayyuha zalimu fi fi'lihi kai wanda ke zaluntan jama'a ta wajen ɗabi'unka yana da kyau ka sani az-zulmu mardudun alaman zalama zaluncin nan ana mai da shi ga wanda ya shirya shi wato duk sa'ilin da zuciyarka ta saƙa maka shirya mugunta to don Allah ka tuna da kyau zalunci bai tafiya haka nan kurum sai ya dawo kan wanda ya shirya shi ila mata anta wa hatta mata zuwa yaushe jama'a mu yi hattara mu mai da hankali tafsil masa'iba wa tansa ni'am kana kirga fitinar da ta same ka ka manta ni'imar da Allah matsokaki ya ma ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da da hamsin bakwai. annabi yace al makru wal khadi'atu wal khiyanatu fin nar makirci da yaudara da cin amana makomarsu wuta ne don haka a lahira duk wanda suka bayyana a jikinsa ba a sauraron shi face a tura shi wutar jahannama hadisi ya inganta daga bakin annabi kada ka yarda a samu siffar ka siffa ce ta mai ƙulla makirci siffa ce ta mayaudari siffa ta mai cin amana manzon Allah ya ce mutum uku ɗin nan ba su kai labari a ranar tashin kiyama al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi nar wa qawluhu fi nar ya'ani fil akhirah tudkhilu ashabaha fi nar a ranar tashin kiyama wanda duk aka tashi ana bayanin halin jama'a aka ce shi wannan mutum ne mai iya shirya makirci kaga wancan mutum ne mayaudari wancan maci amana ne annabi ya ce to dukkansu yan wuta ne la haula wala quwwata illa billah me yasa li'annaha min akhlaqil kuffar domin gaba ɗaya ba sa cikin halayyar musulmai zamanin annabi Muhammad babu makiri cikin sahabbansa babu mayaudari a cikin sahabban annabi Muhammad babu maci amana cikin sahabban manzon Allah in ana maganar mai shirya makirci mugu mayaudari maci amana sai a ce ai kafirin nan na unguwa kaza ba a kiran sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la min akhlaqil mu'minin al akhyar ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث wa laysa mu'min al makr wal khiyana da makirci da yaudara da cin amana ba sa cikin halayyar mumini inji annabi Muhammad وفي هذا تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق الدميمة wannan ya isa ka gane waɗannan ɗabi'u ba su da kyau a ce ma ba a samu cikin sahabban manzon Allah ba ana kirga sahabi aka ce ma ai wannan yana da siffan makirci to ba sahabin manzon Allah bane munafiki ne don wannan siffa ce ta munafikai wal khuruj an akhlaqil iman al karima ka duba tafsirin al imam al qurtubi Allah ya ce man kana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'a idan kana neman girma ba wajen jama'a ake nema ba dattijo ina ake neman ɗaukaka ka neme shi wajen Allah wannan kamar martani ne ga 'yan siyasa domin da yawa ba su ganin za su samu ɗaukaka sai sun shirya mugunta ga 'yan uwa a shirya mugunta a cutar da bayan Allah wanda duk yake neman ɗaukaka ya neme ta wajen Allah in ji shi a suratu fatir aya ta goma ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu magana kyakkyawa tana tafiya ga Allah maɗaukaki aikin ƙwarai shi yake masa tsani roƙi Allah ka zan mai halin ƙwarai wallahi Allah ya isar maka babu ruwanka da neman gudunmawan bayan Allah amma Allah ya ce wallazi na na yamkuruna sayyi'ati waɗanda suke shirya miyagun makirci saboda su samu ɗaukaka lahum azabun shadidun wa makru ula'ika huwa yabur suna da azaba mai tsanani sannan makircin waɗannan yana wacewa ba su cin nasara a kansa wannan aya ta ishe ka ka gane yadda ake samun ɗaukaka ayar alƙur'ani ta ce mana ana samun ta ne wajen Allah maɗaukaki ta yaya ba ta yawan jama'a ba ba ta magoya baya ba a ina da mabiyana saboda haka ina tabbatar da zan ci zaɓe لا man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a ya ake a samu ɗaukaka kuma ga addu'a ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور إنه حري بكل ماكر من الحاقدين والظالمين والطواغيت أن يتأملوا هذا المعنى العظيم الذي جاءت به هذه الآية الكريمة ليتقوا مغبة مؤامراتهم الموجهة إلى عباد الله وأوليائه كرنغ شيري كنا غانا وأبوي سبود كتوتا دباين الله سبحان الله من المستضعفين والفقراء والمساكين كتوتا مرونتا كتوتا تلكاوا كتوتا مساكين walladina la haula lahum wala quwwa waɗanda ba su da wani hanyar abinci ba su da wata mafita face dogaro ga Allah madaukaki fa ammal makru sayyi'u qawlan wa amalan falaysa sabilan ila al-izzati walau haqqaqa al-quwwatu taghiya al-baghiya fi ba'd al-ahyan kana iya cewa to ai muna ganin 'yan siyasa suna amfani da 'yan banga kuma su ci zaɓe na'am kada ka yi farin ciki dan makiyin Allah ya ci nasara inna Allah ta'ala la yumli lil zalimi Allah yakan kyale azzalimi tunda ishara ta ayar ƙur'ani da hadisin manzon Allah ba su ishe shi ba nasihar bayin Allah ba su ishe shi ba shi dai abin da ya sa a gaba shi kawai yake bukata to sai Allah ya tura masa duniyar gaba ɗaya amma fa na ɗan wani lokaci afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ashe har dan adam zai amince ma kansa da shirin Allah madaukaki ka shirya mugunta har kuma ka yarda cewa wannan mugunta ba za ta dawo kanka ba Allah ya ce babu mai irin wannan tunani face waɗanda suka yi hasara a suratu Ibrahim Allah ya ce wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal duk irin yadda mutum ya kai ga shirya kirki da mugunta da zalunci to wallahi shirinsa yana hannun Allah ko da shirin nasa ya kai a ce zai iya kauda dutse wani hadisi wanda yake cikin abba'ifa hadisin yana da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau baga jabalun ala jabalin saboda alkawarin Allah matsaukaki da wani dutse zai yi mugunta ga wani dutse kaga dai dutse ba ɗan adam ba amma da a ce za a samu wani dutse ya yi mugunta ga wani dutse to Allah ba zai bar abin sai an je lahira ba la dukkatil baqi minha da sai an murƙushe dutsen da ya yi mugunta ɗin kafin ma ranar tashin kiyama bare kuma ɗan adam don haka babu abin da mutum zai yi face sakamakonsa ya dawo kansa illa anna nihayatahu ila al-bawari wa ila al shadid wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu alkawari ne na Allah duk mutumin da ke shirya mugunta to tabbata al'amarinsa bai yin kyau wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di barra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina sai an shirya ma dan adam ni'ima kai ba kowa bane babu mamaki a garin kuma ba a san da kai ba lokaci ɗaya Allah ya buɗa maka ka samu jari ko kuwa Allah ya ɗaukaka ka har duniya ta san ka ana nuna ka da yatsa a ce wane kenan to yanzu da duniya ta san da shi Allah ya ce sai ya manta fa da can ba kowa ba ne yanzu kuma ya dawo wa shi ke shirya mugunta sai Allah ya ce kul ka gaya masa Allahu asra'u makara inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah ya fi saurin mai da makirci ga mai yinsa kuma manzanninmu suna rubuta abinda suke aikatawa abinda suke shiryawa na mugunta inna hasarhatun yajibu an tadwiya fi udhuni kulli tagutin wa kulli amilin wa kha'inin innakum mahama makartum wa kittum wa tajabbartum fa innakum ila zawalin wa ila inhiyar duk inda mugunta yake ƙarshensa shine lalacewa Allah shi mana kariya magana tana da yawan gaske wajibi ne musulmi ya kiyaye shirya mugunta domin mugunta ɗabi'a ce wadda ba ta barin mai yinta daga duniya kafin a je lahira muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana kurakurai da muka aikata Allah shi ba mu ladan ibada da muke gabatarwa Allah ya tabbatar da mu akan halayya na kirki Allah ya kare mu daga miyagun ɗabi'u za mu dakata haka assalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullah